halieus kai ichthues megaloi kai brachaeis halieus ek tes thalasses to pros agran dictuon ek balon ton men megalon ichthuon en crates gegone kai tutus en tai gei heplosen hoide brachuteroi ton ichthuon dia ton trumalion diedrasan en tai thalassei hoti eukolon he soteria tois me megalos euthuchusin, ton de megan onta tai doxae, doxai spanios idois an ecfugonta tus kindunus